Φτάσαμε αισίως στην Κυριακή του Ασώτου. Διαβάσαμε το Ευαγγέλιο, ένα Ευαγγέλιο που το ακούμε κάθε χρόνο. Και αν το διαβάσουμε προσεκτικά θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες. Γιατί έχει τόσα πολλά στοιχεία μέσα που το καθένα από αυτά θα άξιζε ώρες για να αναλυθεί. Από πού να ξεκινήσουμε από τον άσο το Υιό, ο οποίος αποφασίζει κάποια στιγμή στη ζωή του να πάρει ό,τι του ανήκει και να φύγει μακριά από τον πατέρα του και όχι για να του δείξουμε το δάχτυλο και να τον καταδικάσουμε για αυτό που έκανε, αλλά και αυτό έχει ένα νόημα. Και το νόημα το βλέπουμε στην αντίδραση του πατέρα. Ούτε λέει παραβολή κάπου να του λέει μη φύγεις, μη τα πάρεις, κάτσε εδώ, εδώ είναι καλά. Του τα δίνει όλα και του λέει φύγε. Πώς μεγαλώνουμε εμείς άραγε τα παιδιά μας. Με αυτόν τον τρόπο. Προσπαθούμε όσο το δυνατόν στο όνομα της προστασίας να τα κρατήσουμε δεμένα στον ομφάλιο λόρο. Ξέρετε, ο άνθρωπος εν ελευθερία γεννήθηκε και εν ελευθερία διάγει τον βίο του. Και το έχουμε πει πολλές φορές ότι όπου υπάρχει αγάπη υπάρχει και ελευθερία και όπου υπάρχει ελευθερία υπάρχει και αγάπη. Αν δεν υπάρχει ελευθερία δεν υπάρχει αγάπη. Γι' αυτό και έρχεται κάποια στιγμή στη ζωή μας που όλοι γινόμαστε άσωτοι. Βέβαια το πόσο θα κρατήσει αυτή η περίοδος της ζωής μας είναι άγνωστο. Αλλά μέσα σε αυτή την περίοδο ο άνθρωπος τότε είναι που οριμάζει και μεγαλώνει γιατί βιώνει ο ίδιος τα αποτελέσματα των πράξεών του. Βιώνει ο ίδιος τις επιλογές του. Και αυτό είναι ο τρόπος που πρέπει οι γονείς να μεγαλώνουν τα παιδιά τους. Και το λέω βέβαια πρώτος για να τα ακούσω εγώ. Γιατί πόσο πιο πολύ πονάει έναν πατέρα να βλέπει το παιδί του να υποφέρει. Ειδικά δε σε ό,τι αφορά τα της θρησκείες μας και τα της πίστεώς μας, ο Χριστός δεν είναι ένα ρούχο που το φοράμε στον άλλον θέλοντας και μη. Η πίστη μας δεν είναι κάτι που επιβάλλεται. Ο Χριστός είναι ένα ρούχο που πρέπει να φορέσει ο άλλος μόνος του. Και επιφορώντας το, θα καταλάβει αν τον βολεύει, αν τον πονάει, αν τον τσιμπάει, αν είναι πολύ ζεστό, αν είναι πολύ κρύο. Γιατί ακόμα και το ρούχο του Χριστού που φοράμε έρχεται και δένει πάνω στην ταυτότητά μας. Έρχεται και δένει πάνω στο είναι μας. Ο καθένας από εσάς φοράει τα ρούχα του, αλλά τα ρούχα του είναι ειδικά για αυτόν. Δεν πήραμε όλοι ένα τσουβάλι και το φορέσαμε πάνω μας και είπαμε αυτό είναι ο Χριστός. Όχι ο Χριστός έρχεται και ακουμπάει τον άνθρωπο στην προσωπικότητά του χωρίς να την μηδενίζει. Άρα λοιπόν, όλο από αυτό το μικρό κομματάκι του Ευαγγελίου που δεν έχουμε μπει στο βάθος να αναλύσουμε και τα υπόλοιπα, βλέπουμε και τον το Υιό, ο οποίος αποφασίσει να πάρει τη ζωή στα χέρια του και είναι δικαίωμά του και ελευθερία του, και έναν πατέρα πώς συμπεριφέρεται και πώς μεγαλώνει την οικογένειά του. Εν συνέχεια βλέπουμε τον άσο το αιώνα επιστρέφει. Τι σημαίνει αυτή η επιστροφή. Μετανόησε. Όχι. πείνασε. Λέει πουθενά ότι μετάνιωσε για τις πράξεις του. Δεν μετάνιωσε για τις πράξεις του. Πίνασε. Έμπαινε στο δρόμο. Άρχισε να τρώει ό,τι έβρισκε. Ούτε δουλειά δεν είχε. Και τότε συνειδητοποίησε και είπε, μα καλά, εκεί που ήμουν ήταν τόσο καλά. Εγώ γιατί πήγα και ακολούθησα αυτόν τον τρόπο ζωής. Βλέπετε λοιπόν ότι η μετάνοια μπορεί να έρθει αργότερα. Ο άνθρωπος βιώνοντας τις επιλογές του αποφασίζει αν θέλει να επιστρέψει ή όχι. Και ανάλογα με το τι βιώνει επιστρέφει ή παραμένει εκεί που είναι. Πολύ βασικό και αυτό μέσα στο Ευαγγέλιο. Γι' αυτό και βλέπουμε έναν πατέρα, πάλι πάω προς τον πατέρα, ο οποίος δεν έρχεται να του κουνεί το δάχτυλο και να του πει μετάνιωση για αυτά που έκανες ή είδε που είχα δίκιο που σου έλεγα. Τίποτα δεν του Με το που τον είδε από μακριά να έρχεται, έτρεξε ο ίδιος ο πατέρας και έπεσε στην αγκαλιά του γιού του και τον πήρε μέσα στο σπίτι του. Βλέπετε λοιπόν ποιος είναι ο πατέρας, ο Θεός τον οποίο πιστεύουμε, αλλά και έχοντας αυτόν ως παράδειγμα, ποιος θα πρέπει πώς να είμαστε εμείς ως γονείς. Και το τελευταίο, ποια είναι η αντίδραση του μεγάλου γιου. Αντί να χαρεί επιστρέψει ο αδερφός του, γυρνάει και του λέει, μα καλά, εγώ τόσα χρόνια για σένα δουλεύω και εσύ ούτε μία γιορτή για μένα δεν έκανες. Βλέπετε ότι δεν μπαίνει καν μέσα στο σπίτι. Το σπίτι τι είναι, ο παράδεισος. Ακόμα και στο παράδεισο να είμαστε, μπορεί δυσαρεστημένοι να είμαστε. Και να θέλουμε να βγούμε από το παράδεισο. Γιατί μπήκε μέσα η ζήλια, μπήκε μέσα ο φθόνος, και βγαίνει ο ίδιος ο Πατέρας, ο Θεός, εκτός παραδείσου, εκτός της κατοικίας του για να συναντήσει τον δεύτερο Υιό, ο οποίος αποφάσισε και αυτός να απομακρυνθεί για να τον ξαναπάρει μέσα και να του πει παιδί μου έλα μέσα, ό,τι είναι δικό μου είναι και δικό σου. Η βασιλεία των ουρανών δεν είναι ένας χώρος μέσα στον οποίο ζούμε. Είναι μια κατάσταση την οποία βιώνουμε. Και αυτή η κατάσταση την οποία βιώνουμε προϋποθέτει ένα πράγμα. Ότι συμμετέχουμε στη ζωή του Πατέρα. Και η ζωή του Πατέρα είναι ζωή αγάπης. Ακόμα και στον παράδεισο να είμαστε, αν δεν έχουμε μάθει να αγαπάμε, κόλαση θα είναι. We've seen today in the Gospel of the Prodigal Son, the Gospel who is full of meanings. I analyzed a little bit earlier some very specific, some very basic things of the gospel, but I would also like to analyze something else. Something that we did not read in the gospel, but something that we read in the epistle, in the letter that was written from St. Paul. And he talked about what does it mean to sin with your body? Because this is what the prodigal son did, that we have read today, we have heard today from the gospel. We saw that he took all his money, and as the gospel said, he spent it with bad women, meaning women that they would sell their body for money. And it is not by chance that the epistle that we read, the letter that we read, is actually addressing this very thing. What does it mean to sin with our body? Many of the people, especially young people, struggle with what they call lust and they cannot fight it. And especially nowadays, it is much more easy to go into that direction. The gospel, actually, the epistle that we read, says something about our body. That the body of the Christian who is baptized is not our body, but is a part of the body of Christ. And St. Paul actually asks himself, how can you give your body to this kind of action? Why you don't understand that it does not belong to you? It also says that our body is the temple of the Holy Spirit. Many of you come to the church you enter in the church, and the first thing that you do when you enter is you make your cross, you bow, you kiss the icons, and you feel respect, deep respect, and also a, a kind of fear, but in a good way of fear, fear of God. I would ask you, the things that you do, some of you, outside, of the church regarding the sins that we make with our body. Why don't you do them in the church? Come and do it here. For example, why don't you smoke in the church? What does it prevent you from going into that direction? You're going to tell me, Father, how can I smoke in the church? Or how can I, how, how can I have also lustful thoughts in the church, even when these kind of thoughts come in my mind, I immediately send them away and I condemn myself. So when you are in a building, because where you are right now is a building, where of course God is inside. Because you see the icons, you are in a building during the divine liturgy, you say, Oh, here is God whatever I do outside, it should not be brought here. But the gospel says that our body is the temple of the Holy Spirit. That means that in us, it is the Holy Spirit who dwells. So when you are in a building that is made by human beings, you don't want to sin because you're afraid or you feel respect. But when you're outside with your own body, in which the Holy Spirit dwells and lives, then you can make a sin. What kind of logic is that? What kind of rationality is that? This is why. Remember, and I close with that we have there the icon of St. Lucas of Crimea, whose relics were brought here some years ago. He was sentenced into prison for 16 years because he was a doctor, but he decided also to become a priest. And at that period of time, in the communist Russia, people who were Christians were persecuted for what they were. In the prison, he was a priest, but there was no altar, there was nothing to do the liturgy. Do you know where he did the liturgy? On a body of another imprisoned person. He used his body as an altar. This is how sacred our bodies. God bless us.